Bab rolas. Gusti Yesus banjur wiwit mulang wong akeh mau nganggo pasemon pangandikane. Ana wong bangun pakebonan anggur, pakebonan mau dipageri mubeng. Nuli ngeduk jugangan kanggo meres anggure lan gawe panggung penjagan. Pakebonan mau banjur disewakake marang wong-wong tani. Sawise mengkono wong mau lunga menyang Monjonegoro. negara. Bareng wis mangsane panen, wong mau utusan abdine supaya njaluk bageaning panen marang wong-wong sing padha nyewa mang. Nanging abdi mau dicekel dening wong-wong sing padha nyewa, banjur dikebuki. Sawise dikebuki, banjur dikon bali ngelentung. Sing duwe pakebonan anggur banjur utusan abdi liyane. Nanging abdi kuwi uga dipentungi sirai lan digawe sawenang-wenang. Wong sing duwe pakebonan anggur banjur utusan abdi liyane meneh. Nanging abdi mau malah dipateni. Mengkono uga akeh abdi-abdi liyane meneh sing padha disiksa dening sing padha nyewa pakebonan anggur mau. Ana sing digebuki lan ana sing dipateni. Saiki mung kari siji sing kena diutus ya kuwi anake dewi. Anak sing ditresnani, anake mau banjur diutus pikirane wong-wong kuwi mesti padha ering karo anakku dhewe nanging wong-wong sing padha nyewa mau malah padha rerasanan lekai anake sing duwe pakebonan ayu padha dipateni wae supaya pakebonane iki dadi duweke awake dhewe anake sing duwe pakebonan mau banjur cekel lan dipateni layone diuncalake ing sanjabane pakebonan anggur pendangune Gusti Yesus, apa sing bakal ditindakake dening wong sing duwe pakebonan anggur mau? Wong mau bakal mangkat dhewe sing padha nyewa bakal padha dipateni. Banjur pakebonane disewakake marang wong-wong liya. Kue rak wis tau mojo sing mengkene. Watu sing ditampik dening ahli gawe omah, jebul watu kuwi sing malah gedhe dhewe gunane. Kuwi pakaryane Gusti Allah sing nggumunake banget. Para pengarepe bangsa Yahudi mau ngudi pisane nyekel Gusti Yesus. Sebab padha ngerti yen sing disemoni Gusti Yesus kuwi dheweke. Nanging wong-wong mau padha wedi karo wong akeh. Mulane Gusti Yesus banjur dietokake wae nuli padha lunga. Para pengareping imam lan ahli-ahli Taurat sarta para pinituwa mau banjur kongkonan wong Farisi sawetara lan wong-wong saka golongan Herodes padha suwan marang Gusti Yesus padha arep nyengkolong panjenengane nganggo pitakonan-pitakonan ana ing ngarsane Gusti Yesus wong-wong mau banjur padha matur guru kula sami mangertos bilih panjenengan menika tiang ingkang jujur mboten mereduli dhateng panganggepipun tiang-tiang panjenengan memulang bab kersanipun Gusti Allah menapa wontenipun lan boten saged dipun pengaruhi dening sinten kemawon samenika pitakenan kula miturut pranataning agami kita bayar paus dhateng kaisar Rum menika kenging menapa boten Gusti Yesus pirsa pikirane wong-wong mau mulane banjur ngandika apa sebabe kowe kok padha arep nyengkolong aku aku tuduhana dhuwit perak. Gusti Yesus banjur diaturi dhuwit perak siji. Banjur ndangu marang wong-wong mau, "Coba, iki gambare sapa lan cape sapa iki?" Gambaripun Sang Prabu Lancapipun Sang Prabu. Wangsulane wong-wong mau. Gusti Yesus banjur ngandika, Yan mengkono Sang Prabu aturana sing dadi kagungane Sang Prabu, lan Gusti Allah saosono sing dadi kagungane Gusti Allah." ana wong saduki sawetara padha sowan ing ngasane Gusti Yesus. Wong saduki kuwi wong sing padha ora ngandel yen wong mati bakal tangi meneh. Wong-wong mau padha matur marang Gusti Yesus, "Guru, Nabi Musa sampun damel pernatan kangge kula sedaya mekaten." Samongso wonten tiang jaler ingkang pecah. Nila rondo nanging boten gadah anak. Sedaraipun jaler tiang ingkang pecah menika kedah mendet rondo wau dados semahipun. Supados ngelestantunaken turuning sedaraipun jaler ingkang sampun pecah wau. Lah samangke wonten tiang jaler pitu sasederek. Ingkang bajeng emah-emah nanging lajeng pecah tanpa nilar anak. Adinipun lajeng mendet rondo wau dados semahipun. pun. Nanging piyambakipun ugi lajeng pecah tanpo nilar anak. Mekatan ugi lelampahanipun sadere ingkang nomor tiga, nomor sekawan ngantos dumugi pitu. Tiang-tiang wau sedaya sampunate sesemahan kalian tiang estri meniko tanpo gadah anak. Tiang estri wau akhiripun inggih lajeng pecah. Sameniko pitaken kulo dateng panjenengan. Benjing. ing mangsanipun tiang pecah sami katangeaken dening Gusti Allah. Tiang istri wau badhe dados semahipun sinten? Awit sedaya sederek jaler pitu wau sampun nate mendhet tiang istri wau dados semahipun. Gusti Yesus banjur ngandika, "Kowe kuwi kleru banget. Awit padha orang ngerti surasane kitab lan orang ngerti marang pangwasane Gusti Allah." Sebab yen wong mati besok katangeake ake wong-wong mau ora bakal omah-omah meneh nanging bakal padha urip kaya malaikat ing swarga lan bab tangine wong mati apa kue ora tau maca kitab Nabi Musa bab grumbul eri sing murup ing ayat-ayat mau ana tulisan yen Gusti Allah ngandika marang Nabi Musa aku iki alai Abraham alai Iskak lan alai Yakub Opo Gusti Allah kuwi dudu alai wong urip kuwi ateges yen wong sing ngabekti marang Gusti Allah kuwi wong-wong sing urip dudu wong sing mati Ana wong ulama sing ngrungokake wawancarane wong-wong saduki karo Gusti Yesus kuwi. Wong ulama mau ngarani yen ngandikane Gusti Yesus bener banget. dheweke banjur matur marang Gusti Yesus. Angger-angger ingkang wigatos piyambak menika ingkang pundi? Gusti Yesus ngandika, "Dawuh sing gedhe dhewe kuwi mengkene. Wong Israel padha rungokno. Ora ana Allah liyane kejaba mung Allah sing kita bekteni. Kowe padha tresno marang Gusti Allah kanthi gemblenging atimu lan gemblenging jiwa ragamu. Kanthi sageng kapinteranmu, lan sakatoging kekuatanmu. Dene dawuh sing nomer loro, kowe padha tresno marang sepapadamu, kaya enggonmu tresno marang awakmu dhewe. Ora ana angger-angger liyane meneh sing gedene ngungkuli angger-angger loro mau. Ahli Turat mau banjur nyambungi. Menika ler sanget kasinggihan menopo ingkang panjenengan ngandikaaken. ingkang jumeneng Allah boten wonten sanesipun kejawi Gusti Allah piyambak. Lan manungso kedah tersno dateng Gusti Allah kanthi gemblenging manahipun. Kanthi sekadahing pikiranipun, kanthi sakatoging kekiatanipun, sarto tersno dateng sesami kados enggenipun nersnani dateng badanipun piyambak. Menika langkung wigatos tinimbang ngurbanaken kewan lan sanes-sanesipun dateng Gusti Allah. saka wangsulane ahli Taurat mau Gusti Yesus pirsa yen dheweke kuwi wong sing wicaksana. Mulane Gusti Yesus banjur ngandika, "Kowe wis wiwit nyandak kepriye carane dadi umat ing peperintahane Allah?" Sabanjure ora ana meneh wong sing wani takon apa-apa marang Gusti Yesus. Nalika Gusti Yesus memulang ana ing pedaleman suci, panjenengane mundut pirsa. Kepriye nalari kok para ahli Taurat padha ngandhakake yen Sang Kristus kuwi turune Sang Prabu Daud? Mongko Sang Prabu Daud dhewe kanthi panuntune Roh Suci ngandika, "Gusti Allah wis ngandika marang Gustiku. Lungguh ana ing tengenku nganti aku nelokake mungsuh-mungsuhmu." mungsuh mungsuhmu ana ing telapakane sikilmu. Sang Prabu Dawud dhewe nyebut Sang Kristus Gusti, kepriye dene panjenengane kok turune Sang Prabu Dawud? Wong akeh sing padha ana ing pedalaman suci mau padha seneng ngrungokake piwulange Gusti Yesus. Nalika Gusti Yesus mulang marang wong akeh mau, panjenengane paring pitutur mengkene, padha dingati ati karo para ulama. para ulama kuwi padha seneng nganggo jubah dawa lan seneng diurmati dening wong ing pasar-pasar. Ana ing papan-papan pangibadah lan ana ing pesta-pesta. Senenge padha milih panggonan sing arep dhewe. Nanging wong-wong mau padha seneng mblithuki lan ngerampas umai rondo-rondo, banjur padha etok-etok sembahyang suwe kanggo nutupi pialane. Wong-wong sing mengkono kuwi bakal abot paukumane. Nalika Gusti Yesus pinara ing sangarping pedi pisungsung ing pedalaman suci, panjenengane migatosake wong-wong nggone padha saus pisungsung. Akeh wong sugih-sugih sing padha saus pisungsung dhuwit akeh. panjur ana rondo melarat teko, ngelebokake dhuwit rong gobang. Dhuwit sing cilik dhewe ajine. Gusti Yesus banjur nimbali murid-muride sarta ngandika, "Kowe padha tak kandhani, rondo melarat kuwi nggone nglebokake dhuwit ana ing peti pisungsung luwih akeh tinimbang karo wong-wong liyane kabeh. Sebab dhuwit sing padha dilebokake ing peti pisungsung mau saka kaluwihane. Nanging rondo miskin kuwi wis nglebokake dhuwite kabeh sing diduweni, sing dibutuhake kanggo nyambung uripe."